Բավարար չափով թե ոչ, բայց հայկական դիվանագիտությունը փորձում է աշխարհին ներկայացնել այն, ինչ կատարվում է Արցախում Լաչինի միջանցքի փակման պատճառով ու ներկայացվում է կարծես խնդրի միայն հումանիտար կողմը։ Համենայն դեպս այդպիսին է ընկալումը լրատվական դաշտում, բայց արդյոք խնդիրը միայն հումանիտար է եւ հումանիտար ճգնաժամի վրա շեշտադրում կատարելով ստվերի տակ չեն մնում այն հարցերը, որոնք քաղաքական լուծում են պահանջում։ Հարցի քաղաքական լուծման համար ինչ ռիսկեր ու սպառնալիքներ կարող է պարունակել խնդրի միայն հումանիտար կողմը ներկայացնելու հանգամանքը։ Իրավաբան միջազգային իրավունքի մասնագետ Տարոն Սիմոնյանը չի կիսում այդ տեսակետը։ Իմ համոզմամբ պես չէ, նաև քաղաքական խոսույթում, նաև պետական պաշտոնատար անձանց հայտարարություններում, այդ թվում Արցախի ղեկավարության խոսքը գնում է նրա մասին, որ միայն հումանիտար ճգնաժամ չէ, այլ ավելի հերոն գնացող էթնիկ զտումների քաղաքականություն է։ Զրուցակից կարծում է, որ այո, պետք է բարձրաձայնել եւ հնարավորինս բարձր խոսել հումանիտար այս աղետի մասին, քանի որ սրանով Ադրբեջանն իրականացնում համարվում է էթնիկ զտման եւ ցեղասպանության ակտ։ Սա ոչ միայն ճանապարհի փակում էր, որը առաջացնում է հումանիտար ճգնաժամ, այլ նաեւ սա ստեյության էթնիկ զտումներին ուղղված քայլ է եւ ավելին սա նաեւ իր երկարաժամկետ գործողությունների պլանավորման տեսանկյունից ցեղասպանության ակտ է։ Պատահական չէ նաև նույն հունվարի 30-ին Հայաստանի Հանրապետությունն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով ՄԱԿ-ի արտադրության միջազգային դատարանում քննվում է նաև հենց ճանապարհի փակելու գործը ռասայական խտրականության կոնվենցիայի շրջանակներում։ Սա նշանակում է, որ ճանապարհի փակումը չի դիտարկվում որպես միայն հումանիտար ճգնաժամ։ Սա ռասայական խտրականության, էթնիկական խնդիր է դիտարկվում նաև միջազգային հարթակներում։ Սա ցեղասպանություն է, քանի որ ստեղծվում են այնպիսի պայմաններ, որտեղ մարդկային կյանքի գոյությունը անհնար լինի։ Դա իհարկե ունի աստիճաններ եւ դրա բարձրագույն աստիճանը ցեղասպանությունն է, ինչը միջազգային իրավունքում ունի իր բանաձևը։ Եվ հենց այստեղ է, որ կիրառելի է անջատում հանուն փրկության միջազգային նորմի սկզբունքը, որի էությունն այն է, որ Եթե ազգային փոքրամասնության գոյությունը վտանգված է որևէ պետության կազմում, ապա որպես նրա փրկության միակ ելք մնում է նրա բնակության տարածքի անջատումը տվյալ պետությունից։ Անջատում հանուն փրկության դոկտրինը ինքը հենց ստեղծված է այն գաղափարի վրա, որ ինքնորոշվող ազգը դիմում է արտաքին ինքնորոշման, այսինքն անկախացման, որովհետև նվազագույն մարդու իրավունքները չեն պաշտպանվում ինչ որ պետության կողմից, որը որ վերահսկողությունը իրականացնում է տարածքում, հա, մոտավորապես այսպեսին։ Եթե մարդու նվազագույն իրավունքները չեն պաշտպանվում, այդ թվում վտանգի տակ է կյանքի իրավունքը, ապա այլ բան չի մնում, քան դիմել արտաքին ինքնորոշման իրավունքին Ալիևին, ասում է, ինչն Արցախի ժողովուրդն արել է 1991 թվականին, ապա եւ ինքնապաշտպանության միջոցով կարողացել է հասնել հաջողության։ Ալբանը որ 20 թվականի ագրեսիայի արդյունքում Արցախի տարածքներից մեծ մասը օկուպացվեցին Եվ նորից մենք պետք է սկսենք ինչ որ առումով զրոյական կետից, թե աշխարհին համոզենք, որ Ադրբեջանը ցեղասպան քաղաքականություն է իրականացնում եւ սա այլ փաստ է, հումանիտար իրավիճակ եւ ճանապարհի փակումը եւ էթնիկ զտումների քաղաքականությունը, եւ հիմք բերենք նաեւ Ադրբեջանի գործողությունները անջատում հանուն փրկության դոկտրինի կիրառման համար։ Բայց միայն այս դոկտրինը չէ, որ պետք է կիրառվի եւ կարող է օգտակար լինել Արցախյան հարցի համար, քանի որ Արցախի հարցը միայն մարդու իրավունքների հարց չէ, այլ տարածքի եւ եւ այստեղ է որ քաղաքական գործիչները պետք է ճիշտ աշխատեն եւ չկենտրոնանան միայն իրավունքների վրա։ Կատարվում է արդյոք բավարար աշխատանք այդ ուղությամբ։ Տարոն Սիմոնյանն ասում է, որ կարող է եւ պետք է կատարվի ավելին։ Այդ աշխատանքներով մեծապես կարող է զբաղվել Հայաստանի Հանրապետությունի դեմս կառավարության Որոշակի քայլեր կատարվում են, չեմ կարող ասել, որ ոչ մի քայլ չի կատարվում, բայց իմ կարծիքով դրանք բավարար չեն, որովհետև արկա իրավական դիվանագիտական զինանոցը բավականին մեծ հնարավորություններ է տալիս օգտագործվում են դրա մի որոշ հատված, ամբողջությամբ չի օգտագործվում այ։ Ըստ քաղաքագետի պետք է դիվանագիտական ու իրավական ամբողջ զինանոցն օգտագործել հասնելու դրան։ Կան մի քանի կոնվենցիաներ, որոնց շրջանակում պետք է Ադրբեջանին կանչել պատասխանատվության դաշտ, բայց հապաղում կա։ Հանուն արդարության պետք է ասել, որ 1-2 կոնվենցիայի շրջանակներում դատական գործընթաց սկսվել է, ասում է։ Այնուամենայնիվ դրանք համարելով ոչ բավարար։ Սրփուհիվանյան, Արցախ լրատվական։